Alors je précise que le contexte électoral que je décris Hauteskunde testu ingurua ezberdina da. Nik 2008ko herriko bozak aipatzen ditut. Garaian euh, abertzaleak beren aldetik aurkezten euh, ziren. des élections régionales. En effet, en 2008, euh, en général, les Abersalais euh, se présentaient clairement de manière, euh, de manière indépendante aliantza edo elkartzeak zekotz bigarren itzuliko usten zuztelaik. Euh, gaur egun ez da berdin, abertzaleak lehen itzulitik beretik zerrenda idekiak aurkezten euh, dituzte ustaritzen bezala. Beste batzu ere ekologistekin, sozialistekin edo aurkezten delaik. Beraz, liburuko testu ingurua, hots 2008koa ez da gaur egun bezalakoa. Euh, dans des listes écologistes ou dans des listes socialistes. Donc le contexte que je, que je décris est celui d'il y a 10 ans, qui est, qui est quand même différent à mon avis euh, de celui d'aujourd'hui. Ce roman est écrit euh, comme les autres, c'est-à-dire... Euh, Eleberria hau besteak bezala idatzia da, hotx filma baten idazteko maneran. Hene iduriko luzatzea ekiditen edo saiesteko manera bat da. Euh, pour moi, c'est euh, un moyen d'éviter les longueurs, d'éviter l'ennui du lecteur et de me centrer sur, euh, sur les choses importantes. Pertsonaien nortasun eta sendibenduari garantzi handia emaiten diat beti. Errealistak e izan behar dira eta beren idei eta sendibenduen bilakaerak du Eleberrien narima egiten. mais réaliste, qui évolue également euh, en fonction des, débats, en fonction des idées et des événements. Euh, pour moi, euh, c'est un élément majeur dans ma conception du roman.